Արի անսամբելը հորովել է կոչում։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը Գյումրու նախաձեռնությամբ վերցեցի Գյումրու դերասաններ, Վանաձորի դերասաններ եւ Վանաձորի այս բարի խումբը միացեցի եւ դարձեցի դրամատիկա պարային, երկային, այսպիսի մի համույթ։ Եվ բավական մեծ հաջողությամբ ալցավ Վանաձորում, հիմա եկել ենք ձեզ մոտ Արցախ, հետո Գյումրիում էլ պետք է խաղան, հետո Երևան կտանենք եւ շատ, տեսնում եք, որ շատ լավ ընդունելություն է գտել։ Մի անգամ խաղացել է Վանաձորը, տեղում եւ հիմա ցես մոտ։ Նոր էքսպերիմենտալ, ինչ որ փորձարարական բան։ Միացնել երկ այո, դրամատիկական դերասանների, պարողների, երկիչների միաձույլ այսպես մի համագործակցություն, որը շատ հետաքրքիր պատմություն է տվել։ ando iktomse yedentave ու էթելետա մեզ հապատիցում են վիզանգը լրանա ընդհանրապես չեն գնալ էստա շատ բարեհար անասունները մոտից նախեցին քերջերը անուն հանեցին որ եվրոպա կերտան բայց Ելնեվի կորձը կերնի, կերնեվի դե չի երնի։ Հա, դի չորտական խոսք։ Ծաղով է ծիս։ Բայց, բայց, լավ է ինոտումը չծախ։ Հա, հա։ Հիմա անասուն եմ որքին ծախին, մտածեմ դեր մարդիկ խերջերը, առանց անասուն, յոլա ինչ եմ տեսնան, գեղտեր։ Ալեք ախպեր, լավ է եղել որ չեն երթան, աստված ողորմած է, երբ դուր կբացե։ Ալեք այդ որի կմտալիս ես։ Մարդիկ ինչ խավ։ Յա, այդ ես օրինակ հա։ իմ ոչխարներից հինգը ոչխար գիրա միրան։ Ոյ, որ բանը տեղից Դուլը քուպոլից մեկ կողքիդան։ Յո։ Ես դե չեմ չեմ չենի։ Մեկ դե ուրիշն իրան հաղուճի վերից գիտա, մատ է, դու տեղ գտա, դե կավրի։ Հա, լա, կուդա, կուդա։ Ամեն իրան ով կսեր երեք կոչի, հա։ Էնքան աղաչանքերի, բաղադանքերի որ չկա, չլսել։ Այդ մանչ որ դացնա իմ սրդովս է։ Ինք ավելի հայ է, քան հուրան պապա Անդրանիկ։ հա, Որոշեց իր հայրենիքի մեջ տնվել, հա։ ուսնվա որ աշունը դռներս հատմա։ Շուտով բարտիփերից հասան ինքնա։ Չգիտեմ ինչ եմ անելու, ոնց եմ անելու, հեշտ չգիտեմ։ Մարո, օրի չես գիտա հասնիկ ինչպես գիտի։ Խնամով գիտա, զվող զուրնով, հազին կհացուն, սինիներ կբացուն, հազին կանեն կերքան եկեղեցին ու ուրացուն։ Մենք լգիտենք չենք կենինք։ Գյուտ արիքիր աջան, հետ ես եք գիտեք բայց ունիկալ ջահելությունը մեր ավանդական հարսանիքների բանի տեղ չի դուրս։ Ինքն իր ձևական մեկական բան է դա, էլի վերցնում։ Օրինակ վերցնում են պոեզի պես մեծ մեծ մեքենա։ Հարսին վեր են կալը։ Գնում են դեպի ռեստորան։ Ուտում են, խմում են այնքան բող են ծախսում արջի, որ այդ պսակողների քորները այդ մարդը չեն կարողանում տալ։ Իլա դուզի թողելի Մենակ բասավոր եղնին, իրար հասկնան, սերում իաբանություն եղնի, մնացած բաներ հեչ նա կարևոր չէ։ Է, էդ էլ ես ճիշտ ասում, քիրա ջան։ Thank you. հիմա մեզ մոտ բեմադրություն է անում Հովանես Հովանեսյանը մեր կարճիկյակից, Գորկիիկյակից, դոկումենտալ գեղարվեստական մի գործ, հետո ուրեմն Արթուր Սահակյանն է մեզ մոտ անում լիրարկա, ոչ ավել ոչ պակա Շեքսպիր, հետո ձեր խոնարհ ծառակը գնա, Կադիելի բեմադրություն, հետո մի հատ էլ Ֆիկարյանը կալի ու ծեց իրար դեպից անում ենք։ Ինձ թվում է, որ մենք ճիշտ ենք բռնել զարկերակը, ճիշտ ենք կտել երակը, ես մեր ներկայացնում ասելու, որ ինչքան էլ որ արևմտյանը լավն է, ընդունելի է, գեղեցիկ է, ժամանակակից է 21-րդ դարի մարդ կհամարվեք այդպես, բայց ինձ թվում է, որ արմատները չպետք է մոռանանք, մենք միշտ կմնանք հայ, միշտ կմնանք գենոֆոնդով, գենետիկայով, արմենոյի ցեղի ներկայացուցիչ, մենք հայ ենք եւ արևելցի ենք։ Ումն է բեմի ձևավորում։ Ձևավորումը մեր թատրոնի ներկայացիչ Լուսինե Խաչատրյանինն է, ինձ թվում է որ հավանեցիք լավն էր, հայեցի էր, հայեցի էր։ Մենք վերցրել ենք արմատները մեր ուրարտական շրջանի, Վանտուշպայի ժամանակաշրջանի բարձրականդակներով որոշեցինք։ Այս ներկայացումը այլ ձևավորում եւս ունի, մանդրանկարչային ձևավորում, ծերբեմին չէր տեղավորվել, ափսոս։ Ամենայն դեպս շատ գեղեցիկ է ու նպատակային։ Շնորհակալություն։ Զգեստների մասին խոսենք։ Միջ այլոց զգեստները շատ լավն են, զգեստները կարվել են միջ այլոց 60 տարվա պատմություն ունեցող ասամբլե հորովել է, նոր ստեղծված ասամբլ չէ, պետական կարգավիճակ 70-ականների վերջից է ստաց է, այս ամբողջը Վանաձորի քաղաքապետարանի քնքուշ վերաբերմունքի արդյունքն է։ Փարներ միացնել ներկայացումն ու բարային այդ բեմադրությունները։ Մեր պրոդյուսերը Տիգրան Վիրաբյանը միտք խացա, որ Վարդան Աճամյանի անվան թատրոնը, Պահորովել Վանաձորի Հորովել ասամբլը, Երկիպարի ասամբլը եւ Աբելյանի թատրոնը միացնենք, սինթեզենք, նոր երևույթ ստանանք, բարային ներկայացում, ներկայացում։ Եվ ինձ թվում է, որ հաջողվեց։ Իվերջի փոխանցություն։ Հա, սա ինչ է նշանակում Դեպի Մկնդրի սիրտը տանող նոր ճանապարհի որոնում թե արդեն թատրոնը սպառել է իրեն կամ առանց Չէ, թատրոնը չի համաձայնվել, որ ես թատրոնի մարդ եմ, չի համաձայնվից էս այդ որ թատրոնը սպառել է, թատրոնը հակառակ նորից հանդիսատեսը վերադառնում է թատրոն զրուցելու կարիք ունի, անկեղծ խոսքի կարիք ունի։ Իսկ թվում է, որ սա նոր տեսակ է, նոր ձև է մեկնության, ընդհանրապես նոր մեկնության ձև է, ոչ թե օրիգինալ ինչ որ մենք աշխատել ենք ինչ որ փնտրտուքներից մեջ գտնենք, ձև է մատուցման եղանակ, նոր։ Նորություն մենակ։ Հա, հետաքրքիր ձև է։ Եթե հաջողվեց, հաջողվեց, չհաջողվեց, ես թվում է հանդիսատեսի ծափողջուններից, որը դնդոց ծափերից ես հասկացա, որ հանդիսատեսը համաձայն էր մեզ հետ։ Եվ ասելիքդ էր ասել։ Այո, այո, այո։ Գյումրիի պատմում ձեշը, աշխատանքների մասին Գյումրիի թատրոնում։ Բավականին ծանր իրավիճակի է, իրավիճակի մեջ մենք հասցրել ենք գալ Ղարաբաղ հետ գալ, Արցախ հետ գալ։ Մեզ ներ երկու ներկայացում է սպասվում մինչև տարվա վերջ։ Պատրաստում ենք Աննա Պետրոսյանի, գիտեք, արձակագիր, հրապարակախոս, գրող, դերասանի ռեժիսոր, նաև Աննա Պետրոսյանի նոր պիեսը, նոր գործը, Աշիլ Գորքի, դե Աշիլ Գորքին մեզ բավականին չափ անհայտ նկարիչ էր, հայ ազգի մեջ քիչ ռոպագանդված։ Ես որոշեց փորձի 100-ամյակի շրջանակներում բեմադրել Աշիլ Գորկի ներկայացնելու, քանի որ Աշիլ Գորկին գիտեք ինչ ողբերգական կյանք ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչ ողբերգական ավարտ ունեցավ նաև իր կյանքը։ Այսինքն, այսինքն վավերագրական էսեատիպ պիեսը հիշողությունների կարգով է, ամբողջ հիշողության վրա հիմնված եւ ցավոք սերտի այդ ամբողջի դրոշմը 15 թվի դրոշմն է ներկրե այդ չարշտվել ամերիկյան միջավայրի հետ, կռվել ամերիկյան միջավայրի հետ, չարշտվել իր կնոջ եւ այլ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մինչև վերջ Աշիլ Քորգին փորձում է վերադարձնել իր իսկական անունը Ոստանիկ Մանուկադոյանը, որը այդպես էլ չի հասնում իր Հաջորդ ներկայացումը մեծ հերոսական աշխատանք ենք ստեղծել ամբողջ թատրոնի գեղարվեստական կազմին զբաղված, որ Շեքսպիրի լիրարքա պիեսն է, բավականին մեծ կազմ է եւ ուսանողներին ենք ներառել այդ ներկայացման մեջ, քանի որ Հա, դուք սիրում եք հա, երիտասարդությունը։ հա, հա, հա, ես սիրում եմ երիտասարդությունը, քանի որ դասավանդում եք Գյումրու մասնաճյուղում, ես ուզում եմ, որ իմ ուսանողները նաեւ քայլեր գցեն պետական դրամատիկական պրոֆեսիոնալ թատրոնի թեմով, առանց դեպաշ թատրոնի թեմով, որ սովորելու բան ինչքան տեսական մենք մատ մատուցենք Ստանիսլավսկով կամ այլ այլ այլ տեսաբաններով մատուցենք, եթե տեսականը գործնականի չի վերածվում, այդ երիտասարդը դերևս չի զգում, որ ինչ է նշանակում թատրոն երևույթը։ Դա կլինի Շեքսպիրի նոր մեկնաբանություն։ Ինչ թվում է, որ բոլորովին նոր մեկնաբանություն։ Ավանդականից մի քիչ փախած, մի քիչ մոդեռնիզացված, բայց ինչ թվում է կստացվի ներկայացումը։ Այսօր թատրոնը Գյումրին կարողանում է հանդիսատես հավաքի։ Եթե ասեմ այո, դուք կզարմանաք, եթե ասեմ ոչ, իրի կզարմանաք, բայց իմիջայլոց Գյումրու թատրոնը հանդիսատեսը կամած-կամած վերադառնում է, որովհետև առաջ մենք ցրիշներ ենք պահում, համոզում ենք, խնդրում ենք, որ կային դոմսարկողից դոմսեր վերցնեն, սակայն բոլորովին վերջերս 2-3 տարվա ընթացքում հրաշք կատարվեց Գյումրու թատրոնի հանդիսատեսը ինքը վերադարձավ, ինքը վերադարձավ։ Ինչ թվում է, որ կենթանի զրույցի կարիք կար։ Այսինքն սոցիալական պատճառ կատարներ չեք։ Չէ, սոցիալական ինստիտուտում է ոչ։ Այս թատրոնի տոմսերը բավականին մատչելի են, Երևանյան մայրաքաղաքային գներ չէ։ Պրեմիերային ներկայացումները 1000-1500 հոր դրամ են ընդամենը, եւ հանդիսատեսը կամած-կամած վերադարձավ։ Ես ուրախանում եմ, որ մի տարի առաջ կասայից տոմս են գնում 50 հոգի, 100 հոգի օրվա ներկայացման համար։ Հիմա թիվը քանակը բավականին մեծացել, նույնիսկ ամբողջ տարիճը մենք չենք պատրաստվում ցերիշների միջոցով վաճառել։ Ներկայացումը պրեմիերայի կամ խաղում ենք, տարիճը կեսը ապահովված է։ Ինքը իր կամքով գալիս է։ Անշուշտ Այբերբերն ունի նաև այն, որ տարվա կտրվածքով նոր բեմադրություններ լինում են։ Ասենք քանի բեմադրություն տարվածքով Մենք 5 ներկայացում պարտադիր անում ենք, 5 ներկայացում, այսինքն անդրադառնում ենք հայ դասականներին, ռուս դասականներին, ժամանակակից դրամատուրգիան եւ իհարկե մանուկներին։ Մանուկների ոչ միայն տարեմուտի կապակցությամբ մի միայն ամանորյա ներկայացումներ, մենք նվիրում ենք նաեւ պատանի հանդիսատեսի ներկայացում, բոլորովին վերջերս արեցինք Դեվիդ Կոպերֆիլդը, Դիկենսին, եւ ես բեմադրեցի բոլորը բոլորին վերջերս մեծ հաջողությամբ գնում են, այլ 7 թզուկները եւ Սպիտակաձյունիկը մանուկների մանուկան նիզակեսի համար, քանի որ մարզի միակ թատրոնն է, որը սպասարկում է բոլոր շերտերին հասարակական, այսինքն մանկապարտեզից, դպրոցից, ինստիտուտից սկսած մեծահասակներ։ Լավ, այսքանից հետո խոսենք աշխատավարձերի մասին։ Կարողանում է ապրել հայ դերասանն այսօր թավոտ հարստվի, երբեք երբեք փողը չի բավականացրի, մանավանդ օրստորը այդ հանգանում է էլեկտրոէներգիան, սննդամթերք եւ այլն եւ այլն կյանքը դժվարացել է, բայց եթե բոլորս թողնենք թատրոնը մշակույթ արվեստ կամ բռնենք տակախտի ճանապարհով կմնա մեր տեղը, մենք գլուխներս կախ փորձենք աշխատել, փորձենք ստեղծագործության խանդավառությունը երևակայական բլոկը մի խոսք ուներ, չէ, երևակայությամբ մարդկանց չես կերակրի, բայց հիմա մենք երևակայությանը զոհ ենք տվել։